Բարև ձեզ սիրելի հայրենակիցներ, եթերում գյուղական իսկիզներ հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է։ Այսօր ծրագրում Բերքիտոն Ստեփանակերտում Աշնան Արադ Գոգնոցին Ստեփանակերտիներան համբերությամբ էին սպասում անցած Կիրակի ԼՂ գյուղատնտեսության նախարարության նախաձեռնությամբ Ստեփանակերտի վերածննդի հրապարակում նշվել է գյուղատնտեսության աշխատողի օրը։ Հրապարակում Արցախյան աշուններ իր բոլոր գույներով, բերք ու բարիկներով հանրապետության բոլոր տնտեսվարողներին եւ անհատներին հնարավորություն է ընձեռվել ցուցադրելու եւ վաճառելու իրենց արտադրանքը։ Տոնավաճառում ներկայացված բերք ու բարիկն օրհնել է հայ առաքելակ Հայկական եկեղեցու Արցախի թեմի առաջնորդ Պարքև arczepiskopos Մարտիրոսյանը։ Բարյա եւ պահպանյացե, սուրբ եւ պատվական խաչի քոյ խաղության, Թուրքիա եւ Ազատիա, Երևելի եւ աներևույթ ճշտամիած եւ արժանավորյա գույքիամ փառավորեմ։ Սկես ընթոր Եսու քոյտ, այժմ եւ միշտ իրավիտյան ասավիտենի ամեն խորտյալ եղերուկի շնորհացու, երկայք ի խաղաղություն Եվ Տեր Հիսուս Քրիստոս երեցին ձեզ, ընձեզ, ընձանուր ամեն։ Շնորհավոր մեր տոնը, Աստված առա տանի մեր բարիքը, խաղության, անսասանության հեշ պայի մեզ, տալով քաղցր եղանակ եւ արատ պատողներ իշահ հայրենյաց իր շահ էր ժողովրդի։ Շնորհավոր։ Ադրուտից աղտիրեց։ Թալվաճարից մեղը։ Մարտակերտից հոնի օղի եւ անկույս։ Մարտունուց խաղող ու գինի։ Շուշից լոբի եւ պանի։ Իսկ քաշաթաղից ամեն ինչ։ Համտեսեք, անուշարեք, բերքի տոնը վայելեք։ ԼՂ նախագահ Բակո Սահակյանը նույնպես հրապարակում էր նա շրջել է տոնավաճառի տաղավարներով գնումներ կատարել։ Գյուղնախարար Արամ Մխոյանի խոսքով արդեն 6-րդ տարին է, ինչ Ստեփանակերտում մեջ շուկով նշվում է գյուղատնտեսության աշխատողի օրը, վերածվելով համաժողովրդական տոնախմբության։ Տոնավաճառում էին 600-ից ավելի մասնակիցներ, նախորդ տարվա 430-ի փոխարեն։ ԼՂ կրթության եւ գիտության նախարար Սլավա Ասրյանը հողի աշխատավորին մաղթել է հաջողություն հաջողություններ։ Կոմիշտ բերքի առատություն լինի, մեր ժողովուրդը հաջողության մեջ լինի, օգտվեն մեր բարեկներից։ Օրինակի չեք գնել դուք։ Շրջեմ կտեսնեմ։ Բայց գնումներ կկատարեք։ Անպայման կատարեմ։ Ինչ կցանկանաք հողի աշխատավորին։ Հողի աշխատավորին ուժ երանդ, բարի կամ, նաև որ կարողանա վայելի ինքը իր բերքը իր աշխատանքի արդյունքը ամենակարևորը սա է։ ԼՂ նախագահի աշխատակազմի տեղեկատվության գլխավոր վարչության պետ Դավիթ Բաբայանը կարծում է, որ եթե տարին բերքարատ է, ապա ամեն ինչ իր հունով կընթանա։ Ինչ գնումներ կկատարի։ Ես երևի որևէ բան չեմ գնի։ Ինչու՞։ Աշխատանքի եք մենք այստեղ։ Ինչ կմաղթեք հողի աշխատավորին։ Աշխատելն ու երանդով երբևիցե չի հուսահատվել եւ ամեն ինչ անել, որպիսի կրկնապատկի եւ իր կարողությունը եւ մեր ժողովրդի բարեկեցությունը։ Ես ես ցանկանում եմ, որ նման բավարաններ շատ լինեն մեր Արցախում։ Գարնի Սարգսյանը գրեթե չհասցրեց պատմել տաղավարում տեղ գտած մթերքների ու գնումների մասին, որովհետև մեծ հերթ էր գոյացել։ Ինչ եք վաճառում։ Ամեն ինչ՝ գինիա, օղիա, հյունա, փախլավայա, լոբիա, Չլավան։ Կոստես օրինակ հոնի ախտանի չարժե։ 4000 դրամ հոնի ախտան, փախլավան 4000 ան մեկը, պանիրը 1500, լոբինը 1500, որպես բեր քիտոն ինչու շուկայական գներով եք վաճառում։ Դե բոլորը այդպես են վաճառում, ինքն էլ այդպես վաճառում։ Մարտունու շրջանի գյուղատնտես Սերժ Գևորքյանը համարում է, որ տոնավաճառը այս տարի նախորդներից տարբերվում է ոչ միայն գյուղատնտեսական մթերքների բազմազանությամբ, այլև Մենթանալպես ոչ, շատ լավ։ Մարտունին դե միշտ էլ առատ է եղել։ Հա, հացադիկի վերկարակես բողոք։ Մի քիչ հավանա որակ դարձնա, այս տարի։ Մի քանի բառով ասեք, որպես երկի տոն, ինչով է առանձնանում։ Կա շուկայական գների ցածր, բարձր գնորդների մասին, խնդրեմ։ Սկզբից գները բարձր է երևում։ Հասկանացկամ ասկիշնի։ Օրինակ, ինչպես է գիշնի։ Ուրեմն օրվա մեջ մի քանի անգամ կփոխվի։ Կփոխվի։ Բարոյը ինչ արժե։ 250-300։ Տեղական Տեղական է։ Տեղական։ Լոբին 1800, կանաչ լոբին 400, 350 կարելի է խանութի գներճի։ Քաշաթաղի շրջանի վարչակազմի ղեկավարի տեղակալ Արտուշ Մխիթարյանը իր խոսքում ընդգծեց, որ քաշաթաղցիները տարբերվում են իրենց աշխատասիրությամբ եւ շրջանում տարեստարի ընդլայնվում են բանջարաբոստանային մշակաբույսերի ցանկատարածություններն ու այգիները։ Տոն է մեր համար, մեր շրջանի համար սա մեծ տոն է, Բերկի տոնը ուրախություն, երբ կարողանում ես ոչ միայն ապրանքարել, այլև ցույց տալ բոլորին, վաճառել նաև ինչպես ընդունված է ավելի էժանգներով շուկայականից, բոլորը գիտեն դա, մեծ ուրախությամբ, մեծ պատրաստակամությամբ բերում են իրենց ունեցվածքը ներկայացնելու եւ յուրաքանչյուր տարվա խորհուրդ ենք ընտրում որպես խորհրդանիշ, այս տարի քանի որ ապրիլյան պատերազմ ենք ունեցել, խորհրդանիշն ընդունել ենք քաշաթաղցու կերպարը ապրիլին եւ հոկտեմբերին, դտում ենք վրա քանդակելով ունենալով մի ձեռքում ավտոմատ ապրիլին, մի ձեռքում բաուր։ Իրականում այդպես է եղել, որովհետև քաշաթաղցիները, ովքեր ունակ են եղել զենք բռնելու բոլոր այդ օրերին եղել են առաջնագծում, բայց չեն կարողացել իրենց աշխատանքները կատարել, բայց իրենց աշխատասիրության շնորհիվ պատերազմի ավարտից հետո հասցրել են այնքան բերքու բարեկարարել, որ այսօրվա շուկայի 60%-ից ավելին ներկայացված է քաշաթաղը 55%։ Որ շուկայականից ցածր գնելով, ոչ ձեզ հանդիպելը շրջել եմ տարբեր տաղավարներում, եւ շատ տեղեր ցավոք սրտի շուկայականից նույնիսկ բարձր գներով են վաճառում։ Մի փոքր բացեք փակագծերը, ինչ եք վաճառում եւ ինչ գներով։ Միսը 1700 դրամ, նուրը 300 դրամ, լավ նուրը, որը շուկայական արժեքը շատ ավելի բարձր է։ Տարբեր խնձոր են վաճառում 100 դրամով։ Փաստորեն քաշախաղը իրավամ իր տեսականիով, դիզայնով, ամեն ամեն ինչով առանձնացավ եւս այս տարի։ Այս տարի եւս։ Ճիշտն ասած մենք նախ նախ շատ սիրում ենք Էստոնիա եւ շատ լուրջ ենք պատրաստվում։ Մեկ օրում, երկու օրում չենք պատրաստվում, իսկապես նախապես ծրագրավորում ենք մեր անելիքները, հրավիրվում է վարչակազմի ղեկավարի մոտ խորհրդակցություն, քննարկվում անելիքները, տրվում հանձնարարականներ եւ ըստ այդմ, որպեսզի մենք կարողանանք պատշաճ ձևով, ինչպես ամեն տարի ներկայանալ մեր բերկիտոնին։ Մեր տաղավարները միշտ լավն է եղել։ Դրա համար ակնկալիքները բնակիչների շատ ավելի մեծ է։ Դրա համար մենք պարտադրված ենք լավ ներկայանալու, գեղեցիկ ներկայանալու, որովհետեւ բոլորը մեզնից սպասում են լավը։ Պարոն Մխիթարյան, գյուղատնտեսության նախարարությունը ինչով աջակցեց ձեզ եւ բոլորին։ Վարելիքով։ Վարելիք տրամադրել է։ Այո, այո։ Եվ ջերմախտակները հողի աշխատավորին։ Հողի աշխատավորին առաջին հերթին ցանկանում եմ բերք ու բարիք, լավ, ինչպես այս տարի, հաջորդ տարիները տա Աստված նույնպես բարենպաստ մենք պայմաններ ունենանք, բնությունը բարեհաշ գտնվի մեր հանդեպ, որբիսի կարողանանք լիարժեք վայելել մեր արած բերքն ու բարիքը։ Տոն ու տոն, սակայն շուկա մնում է շուկա։ Չնայած պայմանավորվածություններ ձեռք բերվել, որ տնտեսվարողները մթերքները վաճառեն ցածր գներով, սակայն սպառողների գնահատմամբ Հունցը բազարնած տեղեր են դիա։ Ինչ է գնել։ Գնել են կլոբի, միս, բայց շուկայականի նույն պեննա։ Շուկան կարող է ռիսկի տարան չտեք։ Դա հիշար մակարա է։ հա, Աշուն տատիկը բարով է եկել։ Մենք միշտ էլ ուրախ ենք աշտան բարիկները վայելելու համար։ Հիմա լավ առիթ է, որպեսզի մեր ժողովուրդը կարողանա հարմար գներով որոշ մթերքներ գնել։ Տիկին Դավթյան ցավոք եղան այնպիսի քարտիկներ, անձամ ես էլ համոզվեցի, որ չի զիջում շուկայական գներին։ Համոզվել եք։ Բոլոր դեպքերում, եթե մարդիկ նեղություն են հաշել դերեր են ես գոհացնելու համար, ես տա հաշվում եմ, որ մեծագույն մեզ համար նվեր է։ Շնորհակալություն բոլոր դրանց, ովքեր այդ բարիկները ստեղծել են եւ շնորհակալություն նրանք ով չպիտի վայելեն։